kabaru maƴƴo no loka windiri ɗum ni loka simari go yimɓe hewɓe gummanima jayitude geɗe kewnoɗe e hakkunde men hono no tawnoɓe ɗen geɗe gil e fuɗɗoyde ɓe jayitiniri enɗe ni te ko ɓen kadi dutti gonti sarwoɓe kongol ngol tewofil tedduɗo min ni caggal nde bittumi ɗen geɗe gil e fuɗɗoyde mboɗo sikki ina feewi mi windiran maaɗe garowol gotol bela aɗa waawa faamde goongaagu jaŋde nde keɓɗaande e jamanu laamɗo yude biiteeɗo herod woodiino jottinoo sadak gooto biiteeɗo sakari o jeynoo ko e goomo yottinooɓe sadak abiya jom suudu makko ko iwde haaruna wiyetee ko elisabet kamɓe ɗiɗo fof ko ɓe feewɓe e yeeso allah ɓe ngalaana feloore to baŋnge sariyaaji e jamirooji joomiraaɗo o fof kono ɓe dañano ɓiɗɗo sabu élisabeth ko dimara te kamɓe ɗiɗo fof ɓe naywi waɗi ñalawma goto sakari ɓami golle e yeeso allah sabu ko goomu makko yontano ñande hen ko kanko kuraji jani ñande heen yewitade aada yettinoɓe sadak o beele omo naata e suudu jomiraɗo he o sakko toon cuurawi jaman o fof woni e toraade boowal e waktu urgol cuurawi he nden tan malayka jomiraɗo feeñanimo dari bangi nyama sakkorde ciuraawi nde nde o yi malayika o ɓernde makko dilli kulol jaggemo kono malayika o wiimo sakari woto hullu ngati ñaagune ma jaɓaama jom suudu ma élisabet ma jibinane ɓiɗɗo gorko nginnira ɗum yaya on ɓiɗɗo ma addane weltaare sumbeende heewɓe ma mbelto e jibineede makko ngati maw won mawɗo e yeeso joomiraaɗo o o yarata ndiyam reseng o yarata hay hunde ko ina mandila mawo hebbine ruhu ceniɗo gila e nder reedu nene makko mawo artir heewɓe e ɓesgu israila e joomiraɗo allah mumen mawo ada joomiraɗo o arde o wonda e ruhu éliyas e bawɗe mum ngam artirde ɓerɗe baabiraɓe faade ɓiɓɓe mumen ngam artirde lundiɓe e miijoji fewɓe ɓe wondude e heblande joomiraɗo o leñol pewnitigol sakari namni malaika o wi holi no gandiratmi ko gonga sabu min e jom sudam fof min naywi malaika o jaabima wi ko min woni jibriru darotoɗo e yeeso allah komi nelaɗo e ma gam haalandema e habrudema on kabaru moƴƴo joni noon ma mumɗu a haalata so wona ñande ko mbimami ko timmi saabu a gonɗinani konngolam timmoyowol so saaha mum yonti e on saaha yimɓeɓe in patno sakari bowal te kawnomo holi ko ɓoynirimo ni to nder suudu to nde o yalti o ronki haaldude e maɓɓe ɓe paami won jiiɗi ɗe o heɓi toon o woni e mandindeɓe o heddi e mumdam makko nde o timmini yontande makko o hoyti galle makko caggal ɗen balɗe elisabet joom suudu makko o ɓami reedu o suuɗi hakke lebbi joyi omo wiya ko ɗum ɗo woni ko joomiraaɗo waɗanimi e saanga nde anniyi momtude gaccame hakkunde yimɓe e nder lewru jeego ɓuri he alaneli jibriru e saare galile wootere wiiteende nasaret fayde e mbomri ndi taanum daawuudu mbiiteeɗo yusuf ƴami mbomri ndi wiyetee ko mariyama malayka o naati galle mariyama en wii ɗum a salminaama aan barkinaaɗo o joomiraaɗo ina wondee maa mariama jiiɓi e ɗin konnguli woni e namnade hoore mum holi ko salminago waygo ne firtata e on saaha malayka o wiima mariama woto hullu allah hollima moƴƴere mum ma ɓam reedu jibina ɓiɗɗo gorko o ginnira ɗum yeesu on ɓiɗɗo ma won mawɗo kadi ma wiye ɓi ɓurɗo towde o jomiraɗo allah ma tottumo jappere tani ko dawuda mawo laamu ɓesgu yaaguuba haa abada laamu makko gasataa mariyama wi malayka o holina ɗum wonirto tawde komi mboomri malayka o jaabiima wi ruuhu ceniiɗo o ma jippo e ma baawɗe ɓurɗo tawde o ma kuure no mbeelu ni ko ɗum waɗi ɓinngel jogorngel jibineede ngel ma wiye ceniiɗo ɓi allah hay élisabet bannde o no nayiwiri ni fof ma jibin ɓiɗɗo gorko ene wiyetanawa ko dimaro kono o mona e lewru makko jeego ɓuru ngati ala ko allah ronki e on saaha mariyama wi min komi korɗo jomiraɗo yo laatanirami no mbiruɗa ni caggal ɗum malayka o yahi eɗen balɗi mariyam ummi heñi fayi to kaaƴi to e wuryude wooto o naati galle sakari o salmini elisabet nde elisabet nani salminaango makko ɓingel gongel e reedu makko ngel dilli o hebbina ruhu ceniiɗo o kanko elisabet o willi daande dow o wi'i ka barkinaaɗo e hakkunde rewɓe ɓingel ngel cawɗangel ne kayi ko barkina ngel holi min saka yumma mum joomam ina naata gallam ƴeew nde salminaago ma naati noppam nde ɓingel cawmi ngel dilli sumbeede malu woodaniima an gonɗinɗo laatagol ko joomiraaɗo o fonno e maako mariyama wi fittandam nana mawnina joomiraaɗo ɓerdam nana sumbana allah dandowam ngati o yeeƴima yankinaare korɗo makko han kadi yontaaji fof ma mbiyam malaaɗo sabu joom baawɗe o waɗani kam geɗe mawɗe inde makko ko seniinde kala yonto garɗo o sarat yurmeende makko e hulɓe mo o hollori geɗe mawɗe sembe jungo makko o firtiɓe ɓerɗe mumen kewno mawno kinare ɓe o itti joom sembe en e jappeje mumen o ɓamti miskineɓe o harni heegaɓe geɗe moƴƴe o riwi alɗuɓe juuɗe mehe o faabima israila carwowo makko o tabatini yurmede makko no o fodiranno taniraɓe men ni faade e ibrahima e iwdi mum ha abada mariama wondi e elisabet hedde lebbi tati caggal ɗum hoyti saha mo elisabet foti heɓtaede o yonti o dañi ɓiɗɗo gorko hoddiɓe makko e bandiraɓe makko nani joomiraɗo jippini e makko yurmede ndindi e makko weltaari ñande ñalawma jeetoɓiiji o ɓe ngari ɓornide cukalel ngel ɓe jiɗno innirde ngel ko baaba maggel hono sakari yimiraɗo o sali wii ngel foti wiyeede ko yaaya ɓe mbiimo ala e bandiraɓema fof beeten noon ɓe maandini baaba maggel ngam naamnaade hoylino no yiɗi ɓiyum wiye sakari naamni alluwal windi heen ɗum ɗo innde makko ko yaaya kamɓe fof ɓe kaawa ndeen tan hono ko sakari muɓɓiti ɗemngal mum tongiti o woni e haalde ina yetta allah kulol nangi hoɗɓe e ɗiin saraaji ɓe fof ɗeen geɗe fof cari e ndeer denndaangal kaaƴe yuɗe nanɓi ɗum ɓe fof ndeeni ɗum e ɓerɗe mumen gooni e naamnaade koye mumen holi ko ngeel cukalel jogori wonde sabu baawɗe joomiraaɗo ina gonndi e maggel sakari baaba maggel hebbinaa ruuhu ceniiɗo o longinaa woni e wiide jettooɗe ngooɗenni joomiraaɗo allah israiila o e dow ko yillii e ko sotti leñol mum koo o feññinanii en danndoowo mawɗo e leñol daawuda carwoowo makko o rewnino e kunoɗe annabaɓe makko seniɓe gila awlan ma o dandu en e añɓe men o yaltina men e juuɗe maɓɓe hono noon o holli taniraɓe men yurmede makko o siftori aadi makko ceniɗo o hono no wondiranno taani men ibrahima ni gati o wino ma o yaltin en e juuɗe añɓe men beele eɗen mbawa rewde mo tawa alda e kulol gonen nuunɗuɓe feewɓe yeeso makko dendaangal ñalɗi ngurdam men aan ne ɓingelam ma wiyoye annabi ɓurɗo towde o ngati ma ardo joomiraaɗo o ngam fewnande ɗum laawol mum ngam anndinde yimɓe ɓe ma allah dandir ɗumen yaafuya bakkatuji mumen sabu allah men ko keewɗo yurmeede ko sababu nde mayre naange fuɗoowe jipporto e men mbele yeynaade wonɓe e niɓɓere e mbeelu mayde ɓe mbele omo rewna pele men e laawol deejre cukalel ngel woni e mawnude hakkille maggel woni e ɓeydaade feertude ngel hotnoo ko e ndeer jeereede haa ñande ngel feññinanaa israa'iila